Bahar geldi mevsim mevsimlere dayandı Kara toprak yeşillere boyandı Bahar geldi mevsim mevsimlere dayandı Kara toprak yeşillere boyandı Gafletteki seven gönül uyandı Uyan gafil gafletten uyan Uyan gafil uyan uykudan uyan Ölüm bir gün gelip kapını çalar Zalim nefis o gün sızlayıp ağlar Ölüm bir gün gelip kapını çalar Zalim nefis o gün gönüllerde çalar Uyan gafil uyan gafletten uyan Uyan gafil uyan uykudan uyan Be hey gafil daha uyanmadın mı Sızlanıp Mevla'ya yalvarmadın mı Be hey gafil daha uyanmadın mı Yalvarıp Mevla'ya yalvarmadın mı? Gaflet olan uykudan uyandın mı? Uyan gafin uyan gafletten uyan Uyan gafin uyan uykudan uyan Dünya Allah dostlarıyla doludur Evli yoludur Dünya Allah dostlarına doludur Evliyanın yolu Allah yoludur Onlar da Allah'ın veli kuludur Uyan gavin uyan gafletten uyan Uyan gavin uyan uykudan ben